Netako behezik hunat jitia baliodik ikusteko uh, undarkinekin eh, egiten dena, ez dela bestiak, eh, bai hianue. Uh, Eh, hionk ez palin baduk egiten indarik, ez dik balkio bester galtatzi, eh? hoi, eh, hoi segurduk, eta heben nagei duk kale, e, bom, oan dien undarkin hoi eta zer nahi taiki duk eguan, eh? ikusi diegu behetzen zutiela e, gazbombonak, gazbombonak ez di hori zan behar, eh? e, zeneten gynk egunin berziklatzen edo arabaliatzen dien akoro behezik behirluki izan, badakia badakiagu bom beti badiela buhuriak, buhuri izan duke baliman aitzina, ebena, beste bihurikaia hoien gutitzia duk eta bon, interesgarri On entend parler, parler, puis on ne sait pas trop ce que ça veut dire euh, et comment c'est organisé. Alors là, nous avons vu et un peu mieux compris. Et comme disait le monsieur, le, notre guide, euh, on, on, jettera nos ordures dans nos poubelles à la maison d'une autre façon. Eh ben hobek ikasteko, uh, nula egin ditian gaizak, eta, eta sustoten arrenkoazian, euh, heben elkitzen den uh, Hungaria, uh, gotzoi, Ja, egiazki xano eta xanhu denez. Eta hori, ungari hoi? Bo, beti ikusten dut bitri puxka zumbait hola, hantxe horxe. Eta hori nahi dit, jentek ez diela egiten behar dena. Eta hor, eh, balik, balik animaleko lana eta debrien, eh, bai, uh, bai, animaleko lana egiteko jenter buz, jentek behar die kazu egin, atxilu toki ka egin, nune zarten dutien undarkinak.